nikoga ko će ga na pravi put uputiti. Svjedoči da nema drugog istinskog Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala i da je Muhammed alaihi salatu wasalam posljednji Allaho poslanik poslan sa istinom. Naš gospodar je kazao u svojoj plemenitoj knjizi Ovi koji vjerujete, bojite se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačiji osim kao muslimani. Zatim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Prije svega zahvaljujem Allahu Subhanu wa ta'ala gospodaru svega stvorenog što nam je omogućio da otpočnemo u ovoj Allahu i Tebare Kvetala kući sa ovim ciklusom predavanja koji nosi naziv ili naslov upoznaj svoga gospodara Allaha Subhanu wa ta'ala kroz njegova lijepa, lijepa imena njemu zahvaljujemo i od njega pomoć tražimo da nam olakša da završimo ako boda ovo što smo nanijetili a period koji će nam uzeti ako boda znači ovaj ciklus predavanja radi se znači o mnogo mnogo predavanja jer Allah subhanahu wa ta'ala se opisao sa mnogim sa mnogim lijepim savršenim imenima i svojstvima tako da ćemo mi ako boda pokušati da kroz ova predavanja završimo tu temu i da upoznamo našeg gospodara onako kako se je on opisao u svojoj plemenitoj knjizi Kur'anu i na jeziku poslanika sallahu alihi veselem bez dodavanja i bez oduzimanja kako nas uče naši naši velikani, naše ulema od ehli sunneta vol džemata. Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj plemenitoj knjizi spominje svoja lijepa imena da on posjeduje takva pa kaže u suri Al-A'raf 180. ajetu وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَ فَدُعُوهُ بِهَا Zaista Allah subhanahu wa ta'ala posjeduje najljepša imena pa ga vi dozivajte tim imenima znači Allah subhanahu wa ta'ala traži od nas da ga dozivamo, da ga prizivamo, da molimo isključivo njegovim lijepim imenima koja su to lijepa imena kojima se uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala opisao u Kur'anu. Allah Đelešanuhu ukazuje na vrijednost traženja znanja. Ukazuje na vrijednost i veličinu znanja na mnogim mjestima u Kur'anu, a isto tako i poslanik sallahu alihi wasallam. Jedan od ajeta djela Đelešanuhu kaže kul hel jestavi lezine ja'lemune val lezine la ja'lemun. Ti upita i reci, da li su isti oni koji znanje imaju, koji znaju i oni koji ne znaju. Pa Allah Đelešanu kaže, innama je te zakaru ulul el bab. Zaista će pouku iz ovog pitanja, iz ovoga što Allah subhanahu wa ta'ala traži da poslanik upita ummet izvući samo oni koji su razumom obdareni. Samo će pametan shvatiti da nikada nisu isti koji znaju i koji ne znaju. Oni koji Allaha subhanahu wa ta'ala obožavaju i vjeruju u njega, znači potpunim znanjem o osobinama i imenima kojima se on subhanahu wa ta'ala opisao i oni koji to ne posjeduju koji ne znaju. Nikada ne mogu biti isti na istim deređama, nikada ne mogu biti kod Allaha, znači na deređi, niti mogu biti Allahu subhanahu wa ta'ala tako, znači bliski. Poput oni koji su ga shvatili, koji su ga razumijeli, koji su naučili i spoznali ga onako kako to njemu subhanahu wa ta'ala dolikuje. Allah subhanahu wa ta'ala kaže na drugom mjestu jerfa, jerfa illahu ladhina amenu minkum. Zaista će Allah Đelešanu uzdići neki od vas na posebne dereže. Ko su ti koje će Allah subhanahu wa ta'ala uzdići na posebne dereže? Eladina amenu minkum. Oni koji budu od vas vjerovali potpunim imanom, oni će biti kod Allaha Đelešanu uzdignuti na posebne dereže. Pa Allah Đelešanu kaže Eladina utul ilme deređat. A onima kojima je dato znanje, oni će na deređat još više kod Allaha Đerašana biti uzdignuti. I njima će, znači, posebne počaste da Allaha Subhanahu wa ta'ala biti darivane. Oni koji, kojima je dato znanje. A ono o čemu ćemo mi govoriti, vidjet ćemo da vidite kako najveličanstvenije znanje. Zatim Allah Subhanahu wa ta'ala kaže Innama jahša Allahe min ibadihil ulema Zaista se od Allahovi robova najviše njega boje, najviše njega strahuju, oni koji su učeni, oni kojima je Allah Đelešanu dao znanje, takvi se najviše Allah Đelešanu plaši i najviše strahuju od prijetnji koje Allah Subhanahu wa ta'ala znači pojasnju u Kur'anu i sunetu poslanika sa Allahu alihi wa sallam. Oni koji imaju manje znanja, oni lutaju u zabudi, u tminama i nikada ne mogu biti isti. Ni ta svijest može biti ista poput onoga koji zna koji je dokučio suštinu onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala znači objavio svoje toj knjizi i sunetu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Zatim, Allah Đelešanu je naredio poslaniku da traži i da moli i da dovi Allah Đelešanu da mu poveća šta? I metak, djecu, porod, žene, jedino što se prenosi u Kur'anu jeste ova dova. Wa kur rabbi zidni ilima. I reci gospodaru moj, povećaj moje znanje. Najveća blagodat na Dunjaluku je da te Allah uputi da ga spoznaš da o, shvatiš i da razumiješ ono sa će mi došao poslanik sallahu alihi wasallam. A to nikako ne možeš uspjeti bez tog znanja o Allahu subhanahu wa ta'ala. Jer svaka nauka se vrijednije po onome što ona izučava, što ona obrađuje. Znate li koja je ovo nauka koju ćemo mi ako boda, znači ovdje, pričati, o njoj kazivati? To je najveličanstvenija nauka koja izučava gospodara svijeta. Ko je naš gospodar? Kojem robujemo? Kojeg obožavamo? Kojem na sežu padamo? Kojeg dozivamo? Od kog tražimo? Na kojeg se oslanjamo? U svim situacijama. Svi ćemo kazati Allah. Ali kada shvatimo suštinu imena kojim se opisao jedno njegovih prelijepi imena je Allah, i mnoga druga imena koja ćemo spomenuti, vidjet ćemo, a to je osnova od koje ćemo početi tako voda. Posle ćemo znači dodati jedno po jedno ime kojim Allah subhanahu wa ta'ala sebe opisuje jer kaže Lillahi lasma'ul husna. Allah posjeduje najljepša imena. Pa ta imena koja on subhanahu wa ta'ala posjeduje, mi ćemo uz Allahu te barek wa ta'ala pomoć obrati. Sve ajete koje smo citirali, koji govori o vrijednosti znanja. Znate li vi koje je to znanje, drago oči, cijen sestri? To nije znanje koje se danas plasira. Da postaneš inženjer, naučnik, profesor, doktor i sl. Ovo znanje sa kojim Allah subhanahu wa ta'ala ovdje posebno ukazuje je znanje sa kojim su došli poslanici od prvog do posljednjeg a svi su oni opisivali gospodara svjetova. To je znanje o Allahu subhanahu wa ta'ala. Znanje u njegovoj plemenitoj knjizi o sunetu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Jer, jer ima Malik je kazao, kad je upitan šta je to znanje, rekao je kala Allah, ono što kaže Allah i što kaže kala Rasul, što kaže njegov poslanik. To je znanje. To je najbolje znanje sa kojim se možeš okriti, to je znanje koje će te uvesti u džennet ako budeš radio, radio po njemu. Džahil koji je neznalica i onaj koji zna, nikada nisu isti. Niti mogu biti isti. Ko može osjeti slast imana? Da li može čovjek koji ne zna o Allahu osjeti slast imana, onaj koji zna o Allahu te bareke letala? Nikada ne mogu. Zato mi, draga braće, večeras uz Allahu te bareke letala pomoć ćemo spomenuti nekoliko govora našeg selefa i hadisa poslanika alaihi sallatu wasalam koji ukazuju na veličinu ovoga znanja. A vrijednost izučavanja ovih imena, o tome se može govoriti i tom knjige napisati. Koja je vrijednost, znači izučavati Allaho te barike od tala imena. Mi ćemo čeo spomenuti ukratko. A iz toga ćemo vidjeti kolika je vrijednost. Zatim u narednim predavanjima. Znači nekoliko predavanja će biti možemo kazati uvodna predavanja prije nego što otpočnemo sa Allahom te bareke vetala lijepim benima, znači ime po ime. Prije svega ćemo spomenuti šta znači u hadisu poslanika sallallahu alejhi ve sellem inna lillahi tis'atan wa tis'ina isma. Zaista Allah posjeduje 99 lijepih imena, men ahsaha dehar al džanna koji bude naučio ući će u džennet. Hadis je vjerodostojan, Buharija ga bilježi. S tim, znači da ovaj hadis, u njemu, znači može se priča i može se govori, zbog čega? Zato što poslanik sa sredem govori da Allah ima 99 imena. Znači, meselu koju ćemo raditi, inša, da li Allah žan ima isključivo 99 Allahovi lijepih imena, da su ograničena brojem, ili ima više od toga, to ćemo kovoda prije nego što počnemo govoriti o Allahovim lijepim imenima. Zatim riječ ovdje koja je došla u hadisu Ahsaha, koji bude naučio, šta ona znači? Da li je to samo naučiti, znači napome 99 imena, ili nešto drugo? Spomenut ću vam govore, znači Selefa Uleme, šta su kazali po pitanju toga. Zatim, poslije toga, ovih 99 imena koje mi danas čitamo i šitamo po levhama i po knjigama i svudje, negdje možemo naći da lahova lijepa imena koja su ispisana, da li su to imena koja je poslanik alejhiselatu vesselam spomenuo. Da li su znači imena došlo u hadisu da su govor poslanika sallallahu alejhi ve sellem ili je to govor nekog od ravija koji su prenosili hadisa poslanika sallallahu alejhi ve sellem pa ćemo spomenuti govore i zaključak ono što je najispravnije odnosno što je ispravno i prihvatljivo od, od toga. Poslije toga ćemo spomenuti pravila vezana za Allahova Tebareke Vatala lijepa imena. Ne možeš učiti Allahova lijepa imena ako ne znaš pravila koja je postavio ehli sunnet vol džema. Zbog čega? Zbog toga što su mnogi novotari koji su došli posle poslanika ali i sato vasalam iz zlatnih generacija pokušali da dodaju imena koja nisu da Allahovi bareke kevetala imena ili da oduzimaju Allahova bareke kevetala imena tako što su negirali sva Allahova imena, sva Allahova svojstva neozubila poput žahmija ili koji su priznali Allahova lijepa imena ali su negirale svojstva poput sekte, znači Mu'tazila, ili koji su prihvatili, znači samo jedan dio Allahovi svojstva savršenju osobina, negirali, odnosno prihvatili i potvrdili Allahova lijepa imena, ili znači ćemo prihvatiti sva Allahova tebare koje je tala svojstva, onako kako to dolikuje gospodaru svjetova i njegova lijepa, lijepa imena, onako kako je potvrdio ehli, ehli suna. O tome ćemo znači govoriti i ova pravila su jako bitna. Kad ta pravila završimo, uz Allahu te bareke ve taala pomoć radimo jednu meselu koja je jako bitna, to je ilhad. postupanje da Allahu te bareke ve taala lijepih imena, jer Allah on kada kaže velillahi lesmaul husna, zaista Allah je lešao posle lijepa imena fad'uhu biha i vi njima dozivajte njega uzari lazina yulhidun fi esma'ihi. I kolite se, izbjegavajte, bježite od onih koji Allahova imena izvrću, iskaču njihovo značenje. Znači, ovaj ilhad je spomenut u, u ajetu istom gdje Allah šan potvrđuje, a zatim, znači, negira taj ilhad i tu vrstu ilhada iskretanja izvrtanja, pa ćemo vidjeti šta znači iskretati i izvrtati Allahova te tebare kiletara lijepa imena, njihova značenja i kakva je kazna za one koji, koji to čini. Poslije toga ćemo ući i otpočeti sa Allahovim tebare kiletara imenima, odnosno sa Allahovim lijepim imenom Allah, i tog trenutka u tom predavanju spomenut ćemo najveličanstvenije, najuzvišenije, najodabranije Allahove tabare kvetala ime koje je, znači poslanik sa Allahu alijih veseleme na govijesti u hadisu, da Allah Đelešanu ima ismu, znači ismu azam, najveličanstvenije, najveće ime, kada se dozove, odazove se onome koji doziva tim imenom, a kad zatraži tim imenom, Allah Đelešanu mu usliša, usliša njegovu, njegovu molu. I hadis je sahih. I oko toga, znači, postoji, postoji razilaže učenjaka, znači četiri poznata mišljenja i ono ćemo, znači, zaključiti sa ispravnim, sa ispravnim mišljenjem. To je ukratko, znači, o našem planu i programu kako ćemo, znači, ući u Allahu Atebare Kvetara lijepa imena. A večera sa kogo da govorimo, znači, o vrijednosti izučavanja ove, ove nauke. Rekao Ibn Kajim Rahimahullah. I ovo je jako, jako znači, bitno da shvatite, da razumijete koliko je značenje i na koliko je stvar ukazao znači Ibn Kajim Rahimahullah kada je kazao ovu stvar. Kaže ko spozna Allaha njegovim lijepim menima ko spozna Allaha njegovim lijepim menima i savršenim svojstvima zavolit će ga u što nema sumnje. Ko spozna Allaha njegovim lijepim menima i savršenim svojstvima zavolit će ga u što nema sumnje. Koliko danas ljudi voli Allaha subhanahu wa ta'ala? Ili koliko ljudi je svjesno ili zna da ga Allah subhanahu wa ta'ala voli? Koliko smo se uposlili sa ovom naukom da izučavamo, znači, Allah subhanahu wa ta'ala, da ga, znači, spoznamo kroz njegova lijepa imena i njegova savršena, savršena svojstva. Malik ibn Dinar, rahimahullah, je kazao Napustili su stanovnici Dunjaluka, Dunjaluka. A da nisu osjetili ono što je najljepše na Dunjaluku. Napustili su stanovnici Dunjaluka, Dunjaluk, a da nisu osjetili ono što je najljepše na Dunjaluku. Što je to najljepše? Mi se pitamo, a su ga pitali oni koji su ga slušali, pa su kazali, a šta je to najljepše na Dunjaluku, o, o Ebu Jahija, jer mu je kunja i nadimak bio Ebu Jahija, šta je to najljepše? Kaže on, radi Allahanu, odnosno, rahimahullah, spoznaja Allaha azza vađa. Da ga spoznaš, da saznaš ko je tvoj gospodar koji se opisao sa tolikim lijepim menima i savršenim svojstvima. Jer to mora biti značenje, mora biti znači nešto veliko. Čim se Allah subhanahu wa ta'ala sa tolikim imenima opisao. Arapi kada kažu, da sejf, sablja ima nekoliko imena, kažu da to ukazuje na šta? Na veličinu sablje. Jer kažu što neka stvar ima više imena, sve znači jačeg značenja. Sve jačeg značenja. Allah subhanahu wa ta'ala, ono što nam je poznato iz ovog hadisa, 99 imena, a mi kažu, kada ćemo koji ima radu tu da ima daleko više Allah subhanahu wa ta'ala imena od ovih 99. Zamislite na te moći i te veličine da se opiše tolikim savršenim svojstvima iz kojeg iz svakog tog svojstva se izlače zapišci odnosno znači uzimaš koliko ti si u mogućnosti da se okitiš tom osobinom kojom se okiti Allah subhanahu wa ta'ala s tim da Allah subhanahu wa ta'ala ima tu potpunu osobinu savršenstvo te osobine dok ćemo mi uzeti samo jedan dijelić koji je pohvalan da se uzme. Dok neke osobine ne može uzeti kao osobina gordosti. Jer Allah subhanahu ta'ala je pokudio i zabranio da se robovi ovole jedni za drugi. Kibr. A po pitanju Allah subhanahu ta'ala ta osobina je savršenstvo. Jer njemu to dolikuje. Onako kako se je on opisao subhanahu, subhanahu ta'ala. Zato, draga braćo i cijene sestre, u Kur'anu gotovo da ne možemo naći jedan kur'anski ajet, a da se one završava sa Allahom je lijepim imenom, ili savrš, znači njegovom savršenom osobinom, ili da ne odpočinje sa Allahom lijepim imenom, ili da ne sadrži u sredini, znači, ajeta jedno od njegovih lijepih, lijepih imena. Što opet ukazuje na veličinu gospodara svjetova. Znači, kada uzmemo, kada razmislimo o kuranskim ajetima koje šitavamo, vidjet ćemo, znači, da Allah Đelešanu nekada spominje svoja lijepa imena na početku ajeta, nekada u sredini, nekada na kraju, nekada na početku i na kraju, a nekada tri puta. Znači, što kaže je to savršenstvo nad savršenstvom, da otpočne sa svojim lijepim imenom, zatim ga spomene u sredini ajeta i završi, znači, na kraju sa dva, sa dva lijepa imena. Pa kažu, kada se spomene jedno, to je savršenstvo. Kada se spomenu dva imena, to je savršenstvo nad savršenstvom. Lijepih imena. Vidjet ćemo potpuni sklad posebno znači, za osobe koje razumiju arapski, arapski jezik. Ibn Taymiyyah rahimahullah kaže U Kur'anu se nalaze i spominju Allahova lijepa imena i uzvišena svojstva. Zatim kaže njegovog zlata odnosno sifatu ubatije, a to su osobine Allahovog bića i sifatu ufe'lije, osobine Allahovog e, upravljanja, stvaranja njegovih dijela. Znači osobine njegovih dijela. Što znači imamo dvije kategorije Allahovi tabareke vetala osobina njegovog bića, njegovog zlata kojim se on, znači Subhanahu wa ta'ala opisuje i njegovih radnji, njegovih, njegovih dijela. Pa kaže svojstva upravljanja, koja su druga znači, kategorija, i svojstva, znači njegova vlastva bića, su više spomenuta u Kur'anu od čega? Od opisa dženeta. Od hrane koja će biti u dženetu. Od uživanja koja će biti u dženetu. Od bilo čega drugog. Znači, Allahove osobine koje opisuje njegov vat, njegovo biće subhanahu wa ta'ala i njegove radnje su više spomenute u Kur'anu od opisa dženeta i onoga što će biti u dženetu od hrane, uživanja, pića, hurija, ono što čemu se mi divimo i što volimo da slušamo, a u suštini nekada preskačemo one bitnije stvari koje su nam znači tekako važnije da ih shvatimo, i da ih naučimo i da ih spoznajemo. Zatim, mi znamo, draga braćo, da je najveličanstveniji ajet u Kur'anu koji? Ajetul Kursi. U Bebinu Kab, kad ga je poslanik Ali Islatu Veselam upitao koji je najveličanstveniji ajet u Kur'anu, odgovorio znači da je to Allahu la ilaha Kako je da je to kursi? Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum. Znači, da nema, da je Allah taj koji nema istinskog Boga osim njega, i onda se opisuje el hayyul qayyum, živi i vječni. Iz ovoga, znači, Ibn Taymiye, Ibn Qayyim i drugi učinjaci zaključuju da je zbog toga što je najveličanstveniji ajet, da su ovo ta imena koja su najveća Allahova te bareke ve taala imena zato što se nalaze u tom u tom ajetu koji je najveći sveni ajet u Kur'anu. Međutim nije nam to sada tema. Tema nam je znači zbog čega je najveličanstveniji ovaj ajet? Upravo zbog toga što ulema kaže da se Allah subhanahu wa ta'ala opisao sa mnogim osobinama. I znači sa puno lijepih imena u ovom kuranskom ajetu. Ovo ćemo znači imati posebnu temu gdje ćemo spominjati detaljno znači u ajetu u kursi Ali zbog čega znači, zbog čega je najveličanstveniji? Upravo zbog toga što obuhvata i sadrži znači mnogo Allahovi lijepih osobina i lijepih, lijepih imena. Zatim, najveća sura u Kur'anu je umul kitab, Fatiha, gdje kaže poslanik sallallahu alijih i vasem hadis bilježi isto Buharija koji ovaj prije, znači da kaže tako mi Allaha, da Allah Đelešanu nije spustio Kur'an, niti u Tevratu, niti u Inđilu, niti Zaburu, niti Kur'anu, kao što je sura Fatiha. Nijedno, znači, svijetoj knjize od prije, znači, Kur'ana nije objavljena sura poput sure Fatihe. I ona je, znači, najbolja i najjačijeg značenja. Kada pogledamo, kažu učenjaci, kada pogledamo, znači, šta, o čemu govori sura Fatiha, vidjet ćemo da Allah Đelešanu se opisuje sa mnogim imenima i svojstvima u toj više nego što spominje sudnji dan. Znači, sura više spominje Allahu i lijepi imena i savršenje svojstva nego što opisuje sudnji dan i dešava na sudnjem danu. Opet vidimo zbog čega je značajna, zbog čega je velika, zato što opisuje gospodara svjetova. Gospodara svjetova. Njegovim, znači, lijepim imenima i savršenim svojstvima. Zatim, kada pogledamo u treći hadis, gdje kaže poslanik sa Allahu alihi vasallam, da je Kul huvallahu ahad odgovara trećini Kur'ana da sura, znači kul huvallah, odgovara trećini Kur'ana. O čemu priča sura? O čemu govori sura? O svojstva milosti u obi. Opisuje gospodara svjetova. Znači, čitava sura koja odgovara trećini Kur'ana, opisuje, znači, Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato imate i mi je kada kaže, kada govori zbog čega je ona, znači, u tolikoj vrijednosti, na znači, drugi sura, kaže, Kur'an govori o tri nauke. Prva nauka jeste, znači, govori o tevhidu. Druga, znači, govori o istoriji i treća o šarijaskom pravu. A sura Kulhu Allah govori o čemu? O tevhidu, o Allahu subhanahu wa ta'ala, o sifatima, o lijepim Allahom i tebareke wa ta'ala imenima. I zato, kaže, odgovara trećini Kur'ana. I vidimo, znači, sve tri ove stvari, koje smo napomenuli, da je onaj vrijednost toga isključivo zbog što sadrži u sebi, znači, opis Allaha subhanahu wa ta'ala. I vidimo, znači, da ukazuje na posebnu, posebno znači, vrijednost izučavanje te nauke. Da istražuješ, da žudiš, da spoznaš gospodara, gospodara svjetova. Vi znate primjer osobe koja je mnogo za vrijeme poslanika sallallahu sallahu alihi sellem mnogo učila o namazu kulhu wallah. Na svakom rekatu išao kuhu Allah. Pa se fati. Pa su oshabi se htjeli žaliti poslaniku sallahu alijih i vselem, zbog čega toliko uči, ima druge sure za kuhu Allah lahad. Pa je došla, znači, osoba poslaniku sallahu alijih i vselem i na upis zbog čega, kaže zbog toga što ta sura sadrži osobine milostivog gospodara. Volio je suru samo zbog čega? Zbog toga što je opisivala gospodara svjetova. I šta je poslanik kazao njemu? i tebe Allah subhanahu wa ta'ala voli. Allah ga zavolio zbog onoga što on voli gospodara, zbog njegovih svojstava. Zato Ibn Taymije kaže, ovaj hadis pojašnjava i ukazuje da Allah subhanahu wa ta'ala voli onoga koji voli da spominje njegova lijepa imena i savršena svojstva. Allah voli onoga koji voli da spominje Allaha, znači kroz njegova lijepa imena i savršena svojstva. Kao što je znači ovaj ashab, volio da spominje i veliča gospodara svjetova učeće ovu plemenitu veliku, veliku, znači suru u Kur'anu. Šta prouzrokuje znanje o ovim lijepim imenima i savršenim svojstvima? je Habibi da spoznaš gospodara svjetova, strahopoštovanje u tvom srcu, da Allah subhanahu wa ta'ala obožavaš, da njemu robuješ, da se na njega oslanjaš, da od njega tražiš. Znači, kada vidiš kolika je to veličina, koliki je tvoj gospodar, kakve osobine ima, kakva lijepa imena i ta značenja, kada kaže Alim, Esami, El Basir, čuje, znači, apsolutno se čuje, apsolutno se vidi, apsolutno znači, ona ništa mu skriveno nije. I ta činjenica, ta iman uđe u tvoje srce, kako ćeš onda raditi nešto sa čim Allah subhanahu ta'ala nije zadovoljan? Kad kaže Al-Qadir da je svemoćan, zar se možeš bojati nekoga? Strahovati od nekoga? Kad znaš da je gospodar svjetova na tvoje strane, El Aziz moćni. Ovo su samo skraćena značenja od onoga što zaista ta imena nose u sebi. Znači, ukratko rečeno, da ima moćni ta moć se opisati, veličina te moći se opisati onako kako se opisalo, znači ili Allah subhanahu wa ta'ala, ili poslanik, ili selef, govorići Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Zato nam je obaveza, draga braćo, da spoznamo, da naučimo i izučimo ova lijepa imena. Da upoznamo našeg gospodara, da bi ga obožavalo onako kako njemu subhanahu wa ta'ala dolikuje. Jer pogledajte koliko osoba danas ima koji nisu spoznali gospodara svjetova. Zar nije ružno da uživa u blagodatima života, u jelu, u pići, u, u piću, u hrani, u uživanjima svim, znači, na Dunjaluku, a ne zna ko je njegov gospodar. Ne zna ko je Allah. Ne zna šta traži taj Allah od njega. Niti mu robuje, niti mu zahvaljuje. Ni u kakvom slučaju nije spoznao gospodara svjetova. Zato je on taj koji ne zna. I ne može nikako biti isti poput onoga koji je sve ovo saznao, znači i zna i spoznao je svoga gospodara. Vi znate da u namazu kada se poredamo u safu, da je neko iskreni, predani, pobožni, neko se i rasplaće, suzu pusti, sjeti se veličine i svega toga. Neko razmišlja o svim dnjavočkim stvarima koje znači ili problemima ili poslovima koje treba obaviti ili koji već ima kod sebe. Dok drugi, znači, potpuno je skrušen u svom namazu. Šta je razlog tome? Upravo vas poznaje, dragi brato. Upravo vas poznaje gospodara svjetova. Onaj koji ga spozna i vidjet ćemo one prelijepe primjere oni koji su ga na najljepši način spoznali. A to su shavi poslanika sallahu alijih i vasallam. Kad je ušao ovaj iman u njihova srca, nestalo je, Habibi, znači najmanje trunčice šeka sumnje poslanik 13 godina je pozivao u Meki ovim osobinama, ovim značenjima. Ko je Allah? Značenje imena Allah. Da samo njemu robuješ. Da samo njemu sežu činiš. Da samo od njega tražiš. Da se koniš svi lažnih božanstava. Da ih sve negiraš. Da nijedno godine priznaješ. Osim el ilah, ilahu kum ilahu vahir. Vaš Bog je jedan Bog. Vaš gospodar je jedan Bog. Nema više bogova koji je najzaslužniji i koji je apsolutno zaslužan samo on da se obožava njemu seđa čini. Koji je znači Halik 13 godina, Halik i stvorio i nebesa, stvorio zemlju, ono što je na zemlji, ono što je u zemlji, na kopnu, na moru, u moru, u nebesima, gospodar stvoritelj svega. Razik koji daje obskrbu i koji spušta od sa nebesa, svojim robojima. To je poslanik sa 13 godina pozivao. Da je onaj, da je on, taj, Subhanu wa ta'ala, koji se opisao tim imenima i tim značenjima, jedini, znači kad si ga spozvao da je on takav, jedini zaslužen da mu sežu činiš, da od njeg moliš, da se njemu predaš, da znaš da je on taj jedini koji ti može štetu otkloniti, koji ti može, znači, bogatstvo pribaviti, koji ti može pomoći. Znači, opisivao je gospodara svjetova 13 godina svojim značajima i savršenim svojstvima. I ta akida kad je ušla u onu prvu generaciju, da li su je, znači, on ikada ispustila iz svojih srca? Da li ima munafika u mekanskom periodu? Da li je postoji jedan munafik između onih koji su primili din? Nije. Nije, jer je ta istina i ta ima ušla u njihova srca. Zatim, mala subhanova tala, to je najodabranijoj skupini daje da formira islamsku državu. Posle islamske države, znate, gdje je sve islam znači došao. Jer su ga spoznali onako kako treba, znači uzimali su onaj dio po dio u svojoj vjeri. Uzmali su one prioritete koji su najbitniji. Nisu došli da čitaju 15 tomova nekog dijela, a nisu skontali suštinu robovanja gospodara svjetova. Nisu došli da čitaju, izučavaju hadise neke uče, a nisu skontali suštinu svog postojanja. Uči se Kur'an na pamet bez znanja o suštini njegovog postojanja. Da se manifestuje u njegovom životu. Da ostavi tragove znači u njegovom životu. Zato svako ime koje se spomeni od Allah subhanahu wa ta'ala mora da se uzme ta osobina i da se osjeti taj manifest između nas, u našem djelovanju, međusobno znači kontaktu, u svim znači segmentu našeg života. Da se osjeti ja bibi da se ti okitio tim osobinama, da si spoznao gospodara svjetova. Zatim ćeš da shvatiš i hadise koji ti zabranjuju gibet, i hadise koji ti zabranjuju nemimet, i obavezu namaza, i obavezu zekata, i posta, i hađa, i selama, i svega toga će shvatiti, vjeruj mi, kad znamo ćeš ovaj imena. I njihovo značenje. Zbog čega ti je to sve? zbog tebe. Ali će znati zbog te velike važnosti, kada shvatiš Allaha subhanahu wa ta'ala, kada ga upoznaš kroz ta lijepa imena i savršena svojstva, sve će ti biti lakše da prihvatiš te hadise koji ti govori o tome. Jer kad si ga spoznao imenima koji ti govore o murahebi, da je on znači da ti je svijest uvijek takva da je on taj koji je iznad tebe, da te motri, da te prati, da mu ništa nije skriveno. Znači, moći pričati gibet, ne nimet, Da ćeš moći nekog ogovarati, da ćeš nekoga potvarati ono što nije istina, dodavati, oduzimati. Znači što moći se zanimaš takvim stvar, neješ moći Habibi. Jer ti ne da taj iman ispoznaja o ta lijepa mene savršena značenja. Allah te barek ve ta osobina. I to su razlike. Oni koji sebi dozvole, zato se kaže da su to kebair, veliki grijesi. A veliki grijes kad se nađu kod čovjeka, onda se opiše da njegov iman stagnira i opada. Ne raste, ne može biti istog imana u svakom pogledu, u svakom trenutku, a on čini masjet, čini nepokornost Allahom subhanahu wa ta'ala. Ta svijest Allah je opala, dozvolio je sebi da čini te grije, njegov iman opada. Nije znači na istom stepenu poput onoga koji raste sa imanom, stalnim, znači, ibadetima, stalnom, znači, spoznanjem, veličanjem, slavljenjem alate, bareke, vetala. I onda sve to ćeš moći da slažeš kockice u ovoj vjeri. Do onog pot, potpuno nekog savršenstva spoznaje koliko te alate, bareke, vetala otvori, otvori od toga. Pogledajte što je kazao Abu Kasim Rasbahani, Rahimahullah kada je govorio o pojašnjenju važnosti izvršavanja Allahovi lijepih imena i savršenih osobina. Pa kaže prvo što je naređeno, što Allah subhanahu wa ta'ala naredio svojim robojima, jeste spoznaje Allaha tebare ta'ala. Kako? Prvo što je naređeno, što Allah šan naredio svojim robojima, jeste spoznaje Allaha subhanahu wa ta'ala. Kako? Allah Đelešanu kaže, fa'alem ennehu la ilaha illa Allah. Fa'alem imperativ od glagola znati. Znaj dobro da nema drugog istinskog Boga osim Allah. Znaj, kako ćeš znati ako nisi spoznao? Znaj da nema znači drugog istinskog Boga koji je zaslužan da se obožava osim osim Allah subhanahu wa ta'ala. Kaže, zato je potrebno da muslimani znaju Allahova imena i njihovo značenje. Zato je potrebno da muslimani znaju Allahova, znači lijepa imena i njihovo značenje, kako bi Allaha veličali, kako bi Allaha slavili onako kako mu dolikuje. Znači to ćeš uspjeti samo s poznanjem Allahovi lijepih imena, da će znati kako to Allahu subhanahu wa ta'ala dolikuje da ga slaviš. Pa kaže, kada čovjek, a to je sa naša situacija, naše stanje, kada čovjek želi da se da uda nekoga, da uda svoju čerku, o čemu se raspituje prvu, znači, stvar koju pita o mladoženji, ko je, kako se zove, ime oca, znači, djeda, porijeklo, pita imena, prvo, znači, što pita, pita imena. Ide, kaže, do te mjere, znači, do najmanjeg detalja. Toliko se raspituje. O čemu? O stvari koja je bitna i koja je nebitna, znači, kada se uzme u obzir, znači, o čemu mi govorimo došao čovjek se ženiti i pitaš kako se zoveš, kako ti je otac, odakle si, šta si, raspituju se. A kaže, a Allah Đelešanu je stvoritelj naš. A mi se ne raspitujemo. Mi se ne interesujemo. Ko je on? Kakvim se imenima opisao? Kakva su značenja tih imena? Što ona obuhvataju? Što ona sadrže? Što ona traži od nas? ime kad Allah što kaže da je on znači El Ilah. Nije to ime samo znači da se Allah što opisao ti imenom. To ime zahtijeva i traži od tebe Habibi. Kad spoznaš i kad zna suštinu značenja da to prihvatiš i da radiš po tom imenu. Nabrajati Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, hu, i da skratiš na hu, skrati skrot, bez poznaje ti značenja. Nemaš fajde od toga. Fajda ti je znači kada saznaš i spoznaš zbog čega se opisao, šta to ime koju tajnu nosi u sebi, zatim znači prihvatiš i radiš po tome, tek tada možeš kod Allah te bare kvetala očekivati znači veliku, veliku nagradu. I zato kaže na kraju, zato smo najpreći da spoznamo i znamo njegova imena i njihovo značenje. Najpreći Habibi, da spoznaš Allaha, njegova imena i njihovo značenje da uložiš maksimalan trud na putu, znači da dođeš do toga. I nažalost danas smo mi u Bosni uskraćeni ove nauke. Uskraćeni smo, znači, ispoznaje Allaha subhanahu wa ta'ala kroz njegova lijepa imena i savršena svojstva. Još uvijek nećemo naći dijelo koje je u potpuno znači, pojašenje ovi Allahi subhanahu wa ta'ala imena, šta traže, šta zahtijevaju, znači, od nas. Poslanik alaih sallatu wa sallam, kada je Muaza ibn Džebela slao u Jemen Jedan od hadisa koji ukazuje znači, na prvu stvar koju traže jeste da kaže inneke takdemu ala qawm ehli kitab. Zaista ćeš ti doći narodu koji su od kršana i židova, ehlu kitabije. Pa kaže u nastavku فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ إِبَادَتُ Allah. E prva stvar koju ćeš ih pozvati da čine i rade ibade, znači da robuju ibade čine kome, dopunjava samo isključivo Allah subhanahu wa ta'ala. A pogledajte što je nama dokaz. Dokaz je nastavak hadisa poslanika sa selem, gdje kaže فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَأَخْبِرْهُمْ A kada فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ A kada spoznaju Allaha Razumijete, znači, dokaz našeg govora. Fe iza arefu Allah, kada budu Allaha spoznali, da je on zaslužan u se bade čini, pa mu se odazvali u tome, tek tadahi, fa ahbiruhum, tek tadahi obavijesti, da im je Allah Đelešanu šta? Propisao pet dnevni namaza. Tek tada. Prvo, da se pojasi ko je Allah subhanahu wa ta'ala zbog čega je jedin on zaslužan sa njemu samo i bade čini. Pa kada to spoznaju, kada to shvate, kada to razumiju, tek tada im kaže, Allah te duži da klanjaš pet dnevni namaz. Ne Habibi preskače sve ovo i kaže, klanjaš li ti, ne klanjaš, ovo je bila, moraš klanjati. Kome da klanja, kome da robuje, imana u srcu nema i zato smo mi, znači, hušu bun musanade, balvani šupi, kakve koristi imamo kada uzmeš upaj balan, on okolo fino ukrašen, sređen, diviš sa njemu, uzmeš da ga istijepa, da ga naložiš, nikakve koristi, nikakve jačine, šupalj, truho iznutra. Takav su, znači, takve su osobe koje nisu Allah te barek i vatala spoznale, a prikazuju se, znači, i miješaju se sa ljudima, a ljudi misle da su oni ili spoljašim izgledima prepuni imana i taj iman i nosi. Ne, oni koji su bili ukrašeni tim potpunim imanom su ashabi, pa znamo kako su išli i kako su oslobađali, kako su žrtvali, kako su lagali sa svoj metak na lavom tebareke o tala putu, kako se nikoga nisu bojali osim Allaha subhanahu wa ta'ala, kako su svakom trenutku gledali kako će pomoći Allahu te bareke ve taala vjeru. Jer su bili ti koji su naučili svatlo ono što mi govorimo i pokušamo govoriti. Ibn Kajim Rahimahullah je kazao da je ključ božanske dave sa kojom je došao poslanik sallallahu alihi vasallam uspoznani gospodara svjetova. Na drugom mjestu, kanač, ključ, na drugom mjestu kaže sve dave, svi pozivi koji su, znači, sa kojima su došli svi vjerovjesnici, obuhvataju kruže oko tri, znači, stvari svi rovjesnici koji su došli sa davama, sa pozivima, sa znači, pozivom ka Allahu subhanahu wa ta'ala kruže oko tri stvari. I ovo je jako bitno. Prva stvar je, kaže, spoznaja gospodara kojeg dozivamo. Spoznaja gospodara kojeg dozivamo kroz njegova lijepa imena i savršena svojstva i svojstva njegovih dijela, njegovih radnji stvorio nebesa, te bareke vata'ala stvorio zemlju, te bareke wa ta'ala. Stvorio ono što je u njima, subhanahu ve ta'ala. Znači da spoznaš kako se opisao svojim savršenim svojstvima i da spoznaš kako je, znači, stvorio sve ovo. Te osobine njegovog stvaranja, te moći koju Allah subhanahu wa ta'ala posjeduje. Zove se kakav je vaš gospodar. Kako može čovjek se neki strah nečega? Kada mu ova akida uđe u srce. Neće se plaši ničega. Zato ćemo vidjeti one primjere od ashaba tabina i ostali došao da klanja Allahu akbar lav. Krenu za njim, ono namaze, vidi ono. sve ništa, on završa nas, salamu alaikum, i traži hrana drugom mjestu, lav, okrene se jedan drugo strane. Zato što je znao i njegovom srcu je bila istinska akida, ubjeđenje da je Allah Đelšanu stvoritelj i životinja, i ljudi, i džina, i svega, to ubjeđenje je ušlo u njegovo srce i znao da je Allah žal gospodar i te životinje i njega. Ako je propisao, desit se što je propisano. Ako ne, znači gospodar u mojoj strani, udalji ga od mene i lav posluša i ode. Osoba koja je gledala šta se dešava, kaže, straha prenose rivajt da je osjedla na drvetu od prizora koje je, znači, se dešavali ispred toga. Mi znao mnoge keramete koji se desili Allahome vlijama, Sad bi Bivekas, Znači šta je sve doživio? Omer radi Elanhu, kakvu je Basiru imao kada pogleda čovjeka. Zbog čega su takvo ljudi, znači odlikovani bili? Ebu Bekr radi Elanhu, Osman, Ali i ostali, znači u svojoj pronicljivosti. Zbog akide i ubjeđenja imana ovih značenja u njihovim srcima, draga braća. Čovjek se poziva da je vlija osnovni stvari ko sebe nije. Kaže, on je vrijao nešto, vidi, i čuje, podoziva A U osnovi nije spoznao gospodara svjetova. Zatim, ni, sa kojim djelom dokazuje da ovo znači zaista posebno kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Nego čisto, znači nema djela, nema ništa, ali on je vlija. Kod Allaha je na posebno da ređi, vidi i priča ono što niko niti vidi, niti čuje, niti može, ali on može. I to je taj izgubljeni, znači, parametri koje mi gubimo, a ne vraćamo se na ovu suštinu. Znači, prva je bila, spoznaje gospodara kojeg dozivamo kroz njegova lijepa imena i savršena svojstva i svojstva njegovi radnji. Druga stvar znači zajedničko svih poslanika ili dava koja kruži oko svih poslanika jeste spoznaja puta koji nas vodi ka Allahu subhanahu wa ta'ala, a to je njegovo spominjanje, njegovo veličanje, da spoznaš kako Allah te bareke wa ta'ala da spominješ, kako da ga veličaš, kako da mu zahvaljuješ, kako šukri da mu činiš. I onda zaključuje i kaže sve to kad budeš radio, veličio, slavio, zahvaljivo, trebaš da imaš i da sadržiš kod sebe dvije osobine. A to su vrhunac ljubavi prema Allahu subhanu wa ta'ala. Vrhunac, da radiš iz potpune ljubavi predanosti gospodaru svjetova, a zatim, znači, pored toga, vrhunac poniznosti prema gospodaru svjetova. Svala, svala, svala. Srce odšlo, nemate, nisi tu, Allaha veličaš, Allaha slaviš. Da si ponizan, Habibi, kada Allaha veličaš, kada Allaha slavi, znači vrhunac te poniznosti. A ta vrhunac te poniznosti može se ogleda u namazu, da čovjek skrušeno, prepušten Allahom. Znači to je poniznost, ono što mi vidimo, znači na klanjačima. Kako je ponizan pred Allahom, subhanahu wa ta'ala. Tu poniznost traži Ibn Kajim ovim pojašnjenjem. Kad ga slaviš, kad ga veličaš, kad mu zahvaljuješ, da si svjestan koga veličaš koga slaviš, kako ga veličaš i kako ga slaviš, kako mu zahvaljuješ i kako trebaš da mu zahvaljuješ. Sa potpunom, znači, sa vrhuncom poniznosti u tom trenutku i čežnje i ljubav prema gospodara svjetova. To je znači u što spozili vjerovjesnici. Druga stvar, zajedničko njom. I treća stvar, spoznaja onoga što je obećano u kući nagrade, šta očekuje takve? koji se odazovu, znači, poslanicima, šta ih očekuje? Oni su pojašnjavali, znači, vjerovjesnici, svi su pojašnjavali šta očekuje dženetlije u kući uživanja, a šta očekuje, znači, oni koji su nepokorni, koji se nisu odazvali, davi poziv vjerovjesnika u džehennemu, da nas vlata bare koje tala sačuva, sačuva toga. Pa kaže, ukazali su na najveličanstveniju stvar šta očekuje dženetlije a to je zadovoljstvo gospodara svjetova sa dženetlijama kada uđu, salamet njegov prema njima i treća stvar, gledanje u njegovo plemenito lico. Svi su tu znači, ukazivali, pojašnjavali da očekuje dženetlije. Molim Allah subhanahu ta'ala sučini od onih koji će biti znači od ove skupine i koji će gledati znači Allah subhanahu wa ta'ala onako kako njemu delukuje, a to je najljepši dar, najveća nagrada koja očekuje dženetliju, a to je da gleda onoga koga je obožavao, kome je robovao, koga je izučavao, s kojim je srce znači bilo predano, za kojim je žudio, čezno znači da sazna nešto o njemu više. To je ono što očekuje najveća nagrađenati. I zato ljudi kada uče i kada govore o Allahu te barek i letala, njihova prsa se šire, želja znači se povećava da dođe što više te spoznaje kome on zaista robuje, kome je sveđu činije kome, koga, kome dovi, od koga pomoć traži. I kada ga upozna i spozna na Dunjaluku, zavim se tek susreta sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Jer dok ga spoznaješ, upoznaješ, više žudiš da ga susretneš. Znači susret sa Allahom subhanahu wa ta'ala. A zamislite kakav će to susret biti. I to je Ibn Kajim, znači u posljednoj kasiri pojasnio, koja je dirljiva i ima onaj, kako se zove, čak i prijevoda na internetu, možete potražiti da vidite. Zati naš poslanik Ali Salatu Vasalam je podučio umet sve stvarima. Podučio je znači kad je podučio kako kaže Abdullah ibn Mesud znači svim stvarima pa čak kako ćemo se podapirati posle male nužde. Zamislite tek onda kako je ukazao na veličinu gospodara svjetova. Kako je opisao gospodara svjetova. Kako u tome znači uspio da poduči umeta. Znači, to ni u nijukom slučaju nije ostalo dorečeno, niti znači nepojašnjeno. Nego je poslanik sallallahu sallahu ve selleme pojasnio, znači, potpuno spoznajom Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer Allah Đelšanu kaže, Evo nam je kfihim enna zelna lekel yutla alayhim." Zarim kaže, nije dovoljno, Zarim nije dovoljno i nama i svima drugima, što smo mi tebi objavili i spustili Kur'an, da ga čitaš i učiš njega. Znači, Kur'anu, zar Kur'an nije dovoljan? Naravno da je dovoljan. Za onoga ko pamet ima i ko je razumno, znači obdaren. Da Allah subhanahu wa ta'ala opisao se u tom plemenitom, znači Kur'anu, sa svojstvima savršenstva i svojim lijepim imenima i sa svim onim što očekuje dženetlije, što očekuje neko koji su na suprotnom putu, Znači, kao što smo kazali, eh, Ibn govor o tri stvari o kojima govori Kur'an. Zatim kaže, inna fi zalike la rahmeta wa zikra li qaumi yu'minun. Zaista je to milost od Allaha prema vama. Što je Allah Želešanu učinio Kur'an, da ga, znači, spustio, objavio, učinio ga dostupnim da ga čitate i šitavate i učite, da izlažite pouku, da ga slijedite. Znači, to je rahmet od Allaha subhanahu wa ta'ala. I ne samo to, wa zikra i znači opomena kome li kao min ju'minun narodu koji zaista vjeruje znači samo takvi će opomenu uzeti samo takvi znači koristi oni koji budu vjerovali u njem u njega znači poslanik sallallahu alejhi kaže kad alel alal bayda lailuha kanahariha zaista vas ja ostavljam na čistoj stazi čista staza koju je poslanik alejhi salatu vesselam ostavio Nije na noć je poput njenog dana. Pogledajte kako poslanik sallallahu alejhi ve vseleme opisuje svoj stazu. Sunnet, vjeru koja ostaje, znači, iza njega. Pa kaže, la je anha badi illa halik. I neće ostupati od nje, neće zalutati od nje, osim onaj koji je halik, koji će biti upropašten. Samo takav, znači ko skrine sa ove svjetle staze, koja je jasna, znači u toku noći, u toku dana, potpuno znači, ista jasnoća, u toku najmrkve noći, i u toku dana ona je ista. Neće stanje skrenuti, neće skrenuti sveta poslanika sallahu alihi veselama, osim osoba koja je u propaš, što na, znači na ahiretu, koja nema znači ikakve koristi tamo. Hadis je dokaz šemu? Da je poslanik sa samo potpunio risalu. Da je upotpunio znači ono što je trebalo dostaviti od gospodara svjetova. Zatim da je upotpunio pojašnjenje onoga koji se obožava a to je Allah subhanahu wa ta'ala. Na to nema ništa dodati i ništa oduzeti. Ko se bude toga čvrsto držao, bit će na toj čistoj stazi. Ko bude počeo, znači da skreće lijevo i desno, ide već u ono što se zove propast. Da nas Allah subhanahu wa ta'ala sače od toga. Ibn Kajim, kada opisuje Rahimahullah, čega su naše duše najpotrebnije? Kaže, duše nisu ničega više potrebnije kao što je spoznaje gospodara, stvoritelja, njegovog spominjanja, veličanja i radosti za njim. To su naše duše potrebne. I zatim trebaju znači da čeznu i žude. Pa kaže traganje za načinom koji vodi do njegove blizine. Ovo je jedan od načina, draga braća, znači spoznanja, izučavanje i slušanje o tome, jedan od načina koji vode Allahove tabareke vatala blizine kaže nema puta prema ovim stvarima osim sa spoznanje njegovih savršenih osobina i lijepih imena. Želiš da upoznaš gospodar, neješ ga upoznati, niti ga možeš upoznati sa nekim trećim načinom, osim znači s ovim koji je propisan kako se je Allah subhanahu ta'ala opisao, znači sa najljepšim menima i sa potpunim savršenim svojstvima. Kaj svaki put kada rob traga da spozna o njima više, postaće znanji o Allahu subhanahu wa ta'ala i bit ćemo bliži. Svaki put kada negira neko od njegovih značenja, a mi znamo koji koje te koji negiraju njegovo značenje, bit će veći neznalica o Allahu i omrženiji kod Allaha. E, kazali smo su džahmije što negirali i imena Allahu subhanahu wa ta'ala i svojstva. Zato su najveće neznalice o Allahu subhanahu wa ta'ala. I najomrženiji kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa kaže, i udaljeni od Allaha, Allah kaže udaljava roba od sebe onoga trenutka kada se rob udalji od Allaha subhanahu wa ta'ala. Kad se udaljiš od ove nauke, da se približiš Allah subhanahu wa ta'ala kroz njegova lijepa imena savršena svojstva, toliko će se znači udaljati zaista do Allaha subhanahu wa ta'ala. To je najljepše znači on pojasnjeno. Kaže, život čovjeka je život njegovog srca i duše njegov govor. Kad nema života za njegovo srce osim spoznajom njenog znači stvoritelja koji treba obožavati, voliti, veličati i oslanjati se na njega. Znači i tevekul, i ljubav, i sve pripadaju samo Allahu subhanahu wa ta'ala. I to je ono što duša, znači žudi, što treba. Samo znači mi, znači, prljamo s grijesima. A da je prepustimo, znači, onome kako je stvorena, ona bi došla do ove spoznaje, spoznaje Allah subhanahu wa ta'ala kada je svaka zamjena za ovu ljepotu koju čovjek može doći preko savršenih imena, odnosno lijepi imena savršenih svojstava, kada je svaka zamjena je prolazna. Koga mi mojiđe spoznaja Allahu, to nije u stanju ni sa čim nadoknaditi. Koga ovo mi mojiđe, ova spoznaja, znači ovih lijepih imena i savršenih imena, ne može to ničim nadoknaditi. Ne postoji znači način kako se može to nadoknaditi. Čudno je, kaže, stanje mnogih kako im prolazi vrijeme i godine, a njihovo srce je prekriveno i nije u stanju da osjeti ovaj miris. On opisuje, znači, vas poznaje miris, najljepši miris koji čovjek može osjetiti na dunjanku. I čudi se takvom stanju, koje, znači, ima iđe to. Kad izlazi sa ovoga dunjaluka onako kako je na njega ušao. Ništa nije izvijen, ništa nije okusio, ništa nije naučio, ništa nije spoznao kaže da nije osjetio ono što je najljepše na njemu. Živio je na Dunjaluku onako kako žive životinje. Napuštajući ga poput onoga koji je bankotirao. Nema ništa. Muflis, kako je poslanik sam sredom opisao. Kad njegov život je slabost, njegova smrt tuga i njegov povratak Allahu je propast. Ko je taj? Koga je opisao Ibn Kajim ovdje? Onoga ko nije spoznao gospodara svjetova kroz njegova lijepa imena savršena svojstva. Pogledajte kako je završio. Njegov život je slabost. Kompletan dunjalku. Njegova smrt tuga. Trebaš ga oplakivat. Nije uspio Habibi da se sačuva džehennemske vatri. I kaže njegov povratak Allahu je propast. Nema što očekivati kod Allaha svanu. Nije shvatio suštinu. Zato su neki učinjaci kazali, mi znamo miskin šta znači u arapskom. Onaj koji nema para, jel? Znaš šta su kazali Selefi? Kaže, miskini su oni stanovnici Dunjaluka koji su napustili Dunjaluk, a nisu osjetili ono što je najljepše na njemu. Pa je rečeno šta je najljepše na njemu, kazali su spoznaja i ljubav Allaha subhanahu wa ta'ala. Zadovoljstvo sa Allahom kao gospodarom svjetova, zatim zadovoljstvo njegovom blizinom i želja za susretom s njim. Onaj koga spozna, Allah subhanahu wa ta'ala, kako mu dolikuje, taj čezne i žudi za susretom sa gospodarom svjetova. I zato onaj koji nauči, shvati i razumije, njemu se znači ta želja otvara. A onaj koji nije nauči, nije spodno, strahuje i misli da je ovo samo taj život koji mu je dat na dunjalku. Ni, uopšte ne pokušava da iskoristi, da se potrudi i strahuje o smrti. Većina ljudi kao, čija ono je strah. A vijednik ne plaši se smrti. Jer on žudi za tim trenutkom kad će se susreti sa voljenim onoga koga je obožavao, kome je robova, kojem je bio prepušten. Oćima ako bude stati za ovaj put, ako bude, znači sljedeći put ćemo nastaviti, nastaviti govoriti o ovim lijepim merima. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ukabuli naš trud, vaš dolazak,